sizga salom mard yigitlar bizdan salom ey shahidlar endi mujohid birodarlarimizdan shahid Abu Muhammad ma'ruzasini tinglaylik bas orzusiga yetgan ey do'stlarim Alloh huzuriga ketgan ey Alhamdulillah alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala rasulina va sayyidina al-amin va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله تعالى قرآن الكريم ده bizlarga yuqorqi oyat karimi bilan xususan mujohid guruhga jihad qilguvchi jamoatlarga yuqorqi oyat bilan iltifot qildi va marhamat qildi. Shak shubhasiz Janobi Alloh taolo o'zining dinini oliy qilish uchun va Qur'oni Karim ahkomlarini yer sharida umumlashtirish uchun bir sapta turib, mustahkam bir-biriga mustahkam muhabbat va ixloslari bog'langan ham amaliyotda bir sapta turib, saplarni ruslab tafriqadan va firqachilikdan yoki guruhvozlikdan xoli holda Qur'oni Karim hadis Rasulullohning atrofiga zich uyushib, jihad qilguchi guruhni Allohning muhabbat qiladiganligiga va Allohning suydiganligini bizlarga ta'lim berdi. Bu oyat karima jihadning alohida maqsadlaridan eng muhim bo'lgan birlik va ittifoqlik, ittihod, ya'ni musulmonlarning Qur'oni Karim hadis Rasulullohga ergishishi Qur'oni Karim hadis Rasulullohga ittibo qilishidan iborat bu oliy maqsadni bizga tushuntirib berdi. Faqat Qur'oni Karimda kelgan va tasimu bihablillahi jami'a va la tafarraqu mayli yuqori tilovat qilgan oyatlarimiz, mayli ittihod, ittifoq to'g'risidagi oyatlar bu xos O'zbekiston islomiy harakatiga yoki xos Turkiston sharqidan chiqqan Uyg'ur birodarlarga, mujohidlarga yoki arab birodarlarga yoki har bir davlat iqlim yoki chegara hududga qaratilgan narsa emas. Oyatning mazmuni Qur'oni Karim yer shari ustidagi, zamin ustidagi barliq insoniyatning dunyo va oxiratlik baxt saodatlarini ko'rsatish uchun Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan iborat rehberimiz va yolbaşçımız orqali bizlarga nozil bo'lgan ekan oyatning maqsadi tamom musulmonlarning Qur'oni Karim hadis Rasulullohga ergishishi va ve onun va uninga bo'ysunishining muhimligini va farzligini bizga uqtirdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda استعيذ بالله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الى اخر الايه Allah Teala Sure Nisa'nın bu ayetlerinde öz zatı bilen kasem kılıp ular haqiqiy mu'min bo'lishmaydi ularning haqiqiy mu'min bo'lishlari uchun ey muhammadur rasululloh sallallohu alayhi sallam, sening so'zlaringni hokimiyat ya'ni qur'oni karim va sening sunnatlaringni va sening ta'limotingni va sening so'zlaringni hokimiyat ustiga ilib chiqib, har qanday ixtilof qilgan, har qanday birlikka kelinmagan, har qanday tanozu qilgan masalalarda ana shu sening so'zingni asos qilib turib, hukm chiqarmaganga qadar ular mu'min emas deb Qur'oni Karim ochiq bekitdi. Ha, ochiq bekitdi. Shuning uchun bizning haqiqiy mu'min va haqiqiy mujohid va haqiqiy musulmon va haqiqiy Qur'oni Karim hadis Rasululloh talab qilganidek haqiqiy mu'min musulmon bo'lishimiz uchun biz avval tavhidimizni ruslagandan keyin Qur'oni Karim hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruq ta'limotlariga bo'ysunish va tamomi musulmon Qur'oni Karim hadis Rasululloh atrofiga zich uyushib birdek harakat qilish bu islomning maqsadi va dinning maqsadi. Biz qarindoshlarimiz, mujohid birodarlarimiz bugungi kunda ko'rib turibotimiz. Tamomi dunyo, tamomi ahli kufri, tamomi ahli shirk islom va musulmonlarni yo'qitib tashlash uchun xususan mujohid guruhlarini, mujohid jamoatlarini yo'qitib tashlash uchun birlik kelganligida hech kim shak qilmaydi. Ular garchi ideologiyasi, e'tiqodi birisi kommunist yoki birisi g'arb iddiasi bilan to'lgan ixtilofiy e'tiqodlarda yashashlaridan qat'iy nazar islomdan iborat musulmonlardan iborat ommadan mujohid jamoatlardan iborat xossatan bularni yer sharidan yo'qotib va tugutish uchun tamom iqtisodiy va tamom qo'lidagi bor imkoniyatlarni birlashtirib hujum qilmoqda. Biz atrofimizdagi, xususan islomning shariat tatbiqi, islomning chirog'i, 70 yildan buyon Osmoniy xalifaligi inqirozga uchrab yemirilgandan keyin yer sharida tunji qurilgan islom davlati, ya'ni Afg'oniston islomiy imoratining atrofida uyushgan bugungi kundagi din dushmanlari va islom dushmanlarining umum maqsadi mana bu mujohid guruhlarni yo'qitib tashlash. Mujohid guruhlarni bular ro'brosiga kelib turib, mujohidlarning oldiga kelib turib yo'qitish intayin qiyin. Mujohid guruhlarini yo'qitishning usuli faqat jamoatchilikning ichiga, xususan mujohid guruhlarining ichiga fitna fasod, firqavozlik va Qur'oni Karim hadis Rasulullohdan chetnash, asli aqidasidan turish, har birisini zimingga bog'lash, o'zining tug'ilgan joyiga bog'lash, har birisini o'zining yurtiga bog'lash, til bilan, tug'ilgan joyi bilan, rangi bilan yahudiylar, xristianlar sizbagan bugungi kundagi oq qora qizildan iborat xaritalarda bekitilgan chigira doirasi bo'yicha harakat qildirish orqali bugun musulmonlarni pochlab yo'qotishni e'lon qilmoqda. Biz shuning uchun islom jihodi chigara, ni qavm, ni millat, ni hech qanday narsani rang, lug'at, til, hech qanday narsani e'tirof qilmay, besarhad, chigarasiz yurish qiladigan islom jihodini davomlashtirishimiz uchun bizga hammadan muhim narsa tavhid aqidasidan qolsa Qur'oni Karim hadis Rasulullohni amaliy tushunish va amaliy hayotimizga, jamiyatimizga, muhitimizga avlodimizga, oilamizga, jamoatimizga tatbiq qilish va amaliy tatbiq qilishdan iborat. Shuning uchun bugungi kundagi barliq din dushmanlari islomni yo'qotib tashlash uchun birlashgan ekan, barliq iqtisodini birlashtirgan ekan, ha barliq kuchlarini, hamma narsasini taqdim qilib islomni musulmonlarni yo'qotish, jumladan islomni kuch bilan, quvvat bilan qo'g'daydigan mujohid qarindoshlarimizni yo'qotish uchun birlashgan ekan, biz bugungi kunda ixtilofga vaqtimiz yo'q. Juz'iy masalalarga ham vaqtimiz yo'q. Biz ahli sunna val jamoa e'tiqodidagi barliq musulmonlar bugungi dunyoda e'tirof qilingan barliq to'rt mazhabga agishib mangan barliq musulmonlar bilan birlikda birliksab tuzib biz bugungi kunda kufrga, shirkka o'rtaq qarshi turish birlik sapini qurish payti. Biz juz'iy ixtilofot bilan vaqtimizni zayo qiladigan fursat emas. Biz ko'p kechikdik, ko'p oxirda qoldik. Shuning uchun biz aziz qarindoshlarimiz vaqtlarimizni ha vaqtlarimizni suyumlik aziz yoshlik paytlarimizni biz ixtilof bilan juz'iy masallar ustida bu afzal, bu g'ayri afzal degan masallarga sarf qilmasdan biz qaysi kuch bilan, qaysi yo'l bilan, qaysi uslub bilan bugungi kundagi yer sharig'i yamrig'an, bugungi İslam bayrakları bayroqlari İslam kanunları qonunlari İslam diyarlarını bulgavatkan, bulg'ayotgan nejis kuffarlarning İslam cihadını jihadini kengaytish Evvel avval islomga daxil bo'lgan ana shu zimindan kufrning qadamini tozalashning yollar ustida izlanishimiz kerak. Mana biz bugungi kunda Qur'oni Karimdan qolsa Sahihul Buxariydan iborat muqaddas dinimizning asosi bo'lgan Resulullah sallallahu aleyhi ve sallamning hadisleri to'plangan mashhur olim Imom Bukhari'nin kitabı yazılgan Bukhara zaminlari Ha Sihahu Sitta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarining to'plamlari ichidan bir to'plam hisoblangan Sunani Tirmizi, ha Tirmizini yozgan Imom Tirmizi'nin yurtları. Bugün kunda murtid hokimiyatlarning qadamlari orqali Necis kafirlarning qadamlari orqali ayni chog'da degan islom bayroqlari yagi urilib islomning asosliq tuyruklari bo'lgan olimlarimiz turmularda hayotlaridan ayrilib ana shu da'vat qippasi oldiga yig'ilib 20 ming 30 ming odam da'vatini anglab turadigan ana shu ustozimiz Qori Abdulvali qatorliq olimlarimizning hayoti yo'qilayotgan Birnet yılgan san sanaksız mücahit kırındaşlarımız, ağaç sınırlarımız, akı ukullarımız, bulanın ihbet numusları, abruyları tükülüvatkan, en şundak İslam'a, parlak İslam'ını yaygan, İslam'ın davetini dünyaya kengeytken, meşhur alim İmam-ı Bukhari'dek alimler tuğulgan, en şu zımınlarda küfrünün bayrakları lepildep, küfrünün ve şirk'nin kademleri bu pak zımınlarını nicaset bilen bulgugan peytte, biz afzal g'ayri-afzal juz'iy masalalarni talashib, musulmonlarning birligini va ittifoqligini va kuch-quvvatini yo'qotishga sabab bo'ladigan har qanday so'z harakatlardan saqlanishimiz bizning ustimizga yuklangan farz hisoblanadi qarindoshlar. akbar. Bugungi kunda o'zining e'tiqodi yuqori tilg'inog'imizda e'tiqodiy ixtilof turib kuparli birlashgan joyda bizning e'tiqodimiz bir turib, aqidimiz bir turib, dinimiz bir turib, payg'ambarimiz bir turib, ulug' muqaddas kitobimiz bir turib, bir necha birligimiz turib, biz yana juz'iy masallarning tufaylidan, juz'iy ixtilofotlarning sababidan yoki amirimizda yoki jamoatdagi yuzaki kamchilik xatoliklarining tufaylidan jamoatning birligini buzish, jamoatning quvvatini parchalab tashlash bu biz uchun eng chong musibat. Ana shu islomni musulmonlarni yo'qotish uchun bizlarga plan va tahdidlarni, suiqasdlarni planlayotgan kufrning asli planiga ul raslash va sharoit yaratib berishdan iborat xolos. Shuning uchun biz Qur'oni Karim hadisi Rasulullohning birlikka chaqirgan, inoqlikka chaqirgan, Qur'oni Karim hadisi Rasululloh atrofiga zich uyushib, butun musulmonlar qo'lni qo'lga tutib, murini muriga tirab, kech kunduzlab biz kufrni va shirkni islomni yo'qotish uchun birlashgan bugungi kundagi Amerikani bosh qilgan Shimol Atlantik ahdi tashkiloti nomi bilan atalgan bugungi kundagi bu kufrdan tashkil topgan bu qo'shinni yer yuzidan tozalash uchun biz ozliq kelimiz birodarlar. Bizning kesilimiz ig'ir. Biz ummat islom yurak kesili bilan jon talashib turgan biz badanlarimizning sirtqi teri kasallarini davolash bilan mashg'ul bo'lsak bo'lmaydi birodarlar. Biz şunun için ümmetinin yürek kislini davalışımız gerek. Ümmetinin esli hakiki hayatının ayrışka, rak kisili, saratan kisilini davalışımız gerek buradarlar. Toğra, biz her kandak çok küçük kiselini davalışımız gerek. Lekin kiselini davalaşının tertibi ve evliviyeti en muhimi buludu. Qaysi kasal tiz ulish harfsida tug'an bo'lsa, qaysi kasal ummatni chiritib tashlash, yo'qitib tashlashga eng yaqin bo'lgan bo'lsa, biz jiddiy yotoqlarga, balnislarga shu kasallarni ilib davolashimiz kerak. Qandaki doktorlar shunday qiladi. Biz bugungi kundagi islom ne o'zining dini, ne o'zining dunyosi, ne o'zining hayoti, ne o'zining zimini, ne o'zining chiroyli ayoli, ne o'zining boyligi hech qanday narsaga egolanmayotgan bugungi kunda eng xor zabun holatda yashayotgan mundaq bir mezgilda biz uşaq düşük cüz'i məsələlərni, adət kisəllərini davalaş bilən hayatımızla, vaxtımızla bihudu sərf qilishning o'zi bu ahmoqonlikdan iboratdir. ahmoqonlikdan iborat. Shuning uchun biz bugungi kunda biz kim o? Yuzimiz kim o? Atrofimizdagi dushmanlar kim o? Bizning kuchimiz qanchalik? Atrofimizdagi dushmanlarning kuchi qanchalik? Tarixda islom harakati, tarixda mujohidlar hech qachon kuffarlardan moddiy jihatda ustun tug'un emas. son jihatda ham ustun tug'an emas, lekin iymoniy quvvat birlik jihatda ustun tug'an. Birlik jihatda ustun tug'an. 4 xalifani istisno qilib chiqirib o'tganda Uningdan keyin kelgan barliq islom xalifalarining davrida, islom xalifalarining davrida barliq buzuqchilik, muzika, musiqa, ha, tamom ish ishrat hamma narsa bor. Shuningdan baka keyin yana yalla Alloh akbar bilan nurg'un islom dunyolari fath qilingan. Shularni ham islom xalifasi deb dunyoda o'tgan birodarlar. Bu tarixda aniq yozilgan. Biz bugungi kunda bir musiqani anglamaydigan, bir ayolning yuzini ko'rmaydigan, ha, islom dini tatbiq qilingan mana mushundoq bir zaminni iymoniy tayyorlik qilishimizga askariy mashqlarni qilib, askariy tadriblarni qilib, mushundoq zaminni Alloh taolaning bizga yaratib berganiga biz tashakkur bildirishimiz kerak. Bunu Bunun şükür bildirishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va la in shakartum la azidannakum ve la in kafartum inna azabi lashadid." Sura Ibrohimda Janob Alloh taolo sizlar Alloh taolo bergan ne'matga shukr qilsanglar, sizlarga taxminba eğer beraman. Agar ne'matga noshukrlik qilsanglar, mening azobim kattık qattiq Cenab-ı Allah taolo yüzü bayan qilgan. Biz shuning uchun mana mushu ne'matning qo'ldan ketmasligi uchun biz avval ıslah kılışımız, qilishimiz, Qur'oni Karim hadis Rasulullohga mustahkam eslishimiz, Qur'oni Karim hadis Rasulullohga mustahkam müstehkem bilan birga biz Qur'oni Karim hadis Rasululloh talab qilgan shakldagi jamoat buluşka va şundak jamoatni qurib çıkışka sayı kuş qilishimiz bizning har bir jamoat a'zosi, har bir musulmonlarning vazifasi. Şundakla dunyo islom inqilobini Şiələ cinida, hə, şiələ cinida bir dunyo islom inqilobi degan nomi bilan ha, jamoat tashkil qilib bugungi kunda bir Şia davlatini qurib dunyoga biz islomning namunasi deb yashab ketyapti. Biz nima uchun bugungi kunda dunyo musulmonlari birlik hosil qilib mayli arab, mayli ajam, mayli o'zbek, mayli turk, mayli turkistonlik nalik bo'lishidan qat'i nazar islom nuqtasini asos qilgan, islom e'tiqodini asos qilgan birliksa qurmasak biz g'albaga erishamaymiz, birodarlar. Bizning masalamiz mahalliy masala emas. Bizning hozirgi mushkilatimiz mahalliy masala emas. Biz qaysi bir davlatga islom davlati qurish uchun hujum qilaylik, oldimizda yolg'iz Karimov emas, birodarlar. Tamom dunyo kofirlarining hammasining kuch-quvvati bilan oldimizda turibdi. Oldimizda turibdi. Qaysi bir islom zaminida islomni tatbiq qilish uchun, islom davlati qurish uchun biz otlanadi ekanmiz, tamom kufri bizning moddiy, ma'naviy kuchi bilan bizning oldimizda taqabul turibdi. Lekin biz maalesef bugungi kunda biz musulmonlarning qaziyisini o'zining qaziyisiga tashlab qo'ydigan, o'zining chegara doirasi bilan hududlantirib tashlab qo'ydigan, uningga ahamiyat bermaydigan, alal aqal bugungi kunda birlashmaydigan, ha, bu shunday holat bizning holimizda, ichimizda hali ham yanada mavjud. Ha yanılan mevcut. Biz çokum sınak kıtıç gidişimiz gerek hem sınak kıtıç gidimiz. Çünkü Allah Teala bizlerini bir kıtım sınap, bir kıtım galbiydi bizni taskap köymey durup Allah Teala bizden kolumuz arkalık bir İslam devletini kurmaslıkı mümkün. Şunun için biz bu taskılışının üstüde gitip Mümkün eti nimi uludu, mümkün eti nimi sadır uludu, vallahi alem bunu Allah yüzü buludu. Bugün dünya kafirleri Çeçenistan'daki Kavkaz mintaqasida İslam dininin va islom dinini tatbiq qilishning ha vujudga chiqadigan bir davlatning oldin olish uchun butun dunyo ana shuningga nazar qilib turibdi. Afg'oniston ham nazar qilib turibdi. Biz mana shu islomning ramzisi, islomning belgisi hisoblangan bir tarafida Amerika boshchiligidagi butun dunyo kofirlari, bir tarafda islomning ramzi belgisi bo'lgan Taliban harakati mana shu bir chelish maydonida, kurash maydonida kim yiqitadi, kim yiqiladi, butun dunyo shunga qarab turibdi. 3 million, 4 million odam labbeyk labbeyk deb Ka'bani tavob qilsin, ular qari yo'q dunyo kofirlarining. Lekin bugungi kunda qo'lga qurol olgan mana shu mujohidlarni yo'qitib tashlash uchun tamom iqtisodi bilan, tamom aql tafakkurlari bilan qarshi turmoqda. Biz mana shu ularning kuchi qarshi turish uchun hammadan muhim narsa e'tiqodimizni ruslishimiz, Qur'oni Karim hadis Rasulullohning ta'limotiga rujo murojaat qilishimiz, o'zimizdagi qanchalik kamchilik bo'lishidan qat'i nazar birligimizni buzmasligimiz bu biz uchun intayin muhim narsa, birodarlar. yuqori tilib oldik. 4 xalifani istisno qilib chiqargandan keyingi barliq xalifalarning davrida ilib berilgan jihad ani shu gunoh ma'siyat, ani shu musiqalarni anglash, ani shu ish ishlatni qilish bika bo'lgandan keyin yana mujohidlarning birlik safini boshlab berib, yana yurtlarni, davlatlarni fath qilib islom davlatiga aylantirib, ani shunda davom qilgan. Biz buni yumaymiz. Bu amaliyot Yukurdu birodarimiz deb o'tdi, bu jamoat perişlerden tarkib topmagan deb. şu shu to'g'ri. Shuning uchun biz inson bo'lgan ekanmiz, bizda kamchilik bo'ladi, xatolik bo'ladi. Lekin buni isloh qilishning yo'li bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam siz bir huquq egisi podshoda xatolikni ko'rsangiz, uning qo'lini tutib yolg'iz joyga tatib, yolg'iz yuziga nasihat qiling degan. Hadis bu. Shuning uchun biz amirimizda, jamoatning mas'ullarida kamchilik bo'ladi, kamchilik bo'lsa, ana u kamchilik shariatda hadkagidek, shariatda jinoyat hisoblanigidek, bunda kamchilik bo'lmaydi. Alhamdulillah. Lekin kamchilik, savallik, xatolik bu bo'lib turadi. Ana shunda bo'lgan vaqtning o'zida ro'baro o'zimiz o'zaro nasihat qilib, nasihatlarimiz, fikrlarimiz bo'lsa, jamoatning taraqqiyoti, birligi, yaxshi nasihatlarimiz bo'lsa, buni o'zaro nasihat qilish bu vojib. Peygamber ve vesselam din nasihat degen vaktida kim üçün degende Allah'ın kitabını qoğdaş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnet ihya qilish ve Müslümanların pişivaları, emirleri, rehberleri üçün ve ammavi Müslümanlar üçün deb şerhilegan. Şu cümleden biz devamlıq özlerimizde nasihatni unutulup kalmaslıkımız bu nasihat fitnege ve birlikni buzuşka sebepçi bulmaslık gerek. Nasihat kılışının, emir bil ma'ruf kılışının yolu var. Adab, ahlakı var ehli sünnet vel cemaat bekitken. Biz shu adab axloqqa, shu yo'llarga rioya qilishimiz kerak. Shuning uchun yuqoridagi birodarlarimizning so'zi bo'lsin, bizning so'zimiz bo'lsin, so'zimizni uzartmaymiz. Alloh bizlerine, bizlarni ana shu Qur'oni Karim hadis etrafı atrofida mustahkam mong'il nisip bo'lsin. Ana shu islom bayroqlari lepildigen islom diyorlarini qayta islom davlatiga aylantirib, bizning qo'llarimiz orqali bir islom tatbiq qilingan davlat qurilishiga Alloh nasib etsin. Ana hani şu nimetlerini bizim kolumuz orqali buluşka bizni Allah tanlasa, bu ajab biz için Allah'ın ko'p merhameti. Şunun için biz davomliq birodarlarimiz biz yüzümüzün kangri ziminda, kangri yashayotgan bu o'rnimizda shu ne'matdan foydalanish bilan birga kamırlarda murtet hakimiyetlerinin turumları da turumlarida, hibslarda yetayotgan qarindoshlarimizni hem unutulup qolmaylik. Bu birodarlarimizning haqqida ham davom dua qilib turaylik. Alloh shu birodarlarimizni ham hibslardan salomat chiqib, bizning shu harakatlarimizga, islomiy jamoatlarimizga qo'shilishga Alloh muyassar qilsin. Shu o'zining ifbat numuslari buzilib ketib qolgan sıngıl singil qarindoshlarimiz, hadillarimizni Alloh islom yo'lida mustahkam qilsin. Shu balılları qomilib hapislerge kirib Тамақларны, ovqatlarini іліп баса, түрмінің алдыда, хабсларның алдыда аммай қайтырып, йигзар қақшаватқан бір нәтче аналарның авазларын біз аңлап тұрамыз. Алла шу аналарға һәм сабры ата қылсын ва ахиратта Алла Таала жаннат ата қылсын. Шуның bilan birga mana biz xotirjam yashagan bo'lsak, bir nechta qarindoshlarimiz islom jihadini davomlashtirib turib etibdi. shu birodarlarimizni ham Alloh taolo sabit qadam va mustahkam qilsin. Va shularning orqasidan bizlarga ta'minot va ularga yordam yuborishga Alloh bizlarga sahih ra va yo'l muyassar qilib bizga janob Alloh taolo. Shuning bilan birga davomli amirlarimizning haqqida duo qilib turishlarini iltimot qilamiz. Amirlarning haqqida sobit qadam bo'lish, mustahkam bo'lish, salomat bo'lishi, Qur'oni Karim hadis Rasulullohning yo'lida ezib ketmay mustahkam davomli oqibatga minishi uchun davomli duo qilish hammamizning majburiyati. Bu yo'l uzun birodarlar. Biz nurg'unlagan tajribalarni Afg'oniston tajribasi, u jamoatchilar, u qo'mondonlar, Tojikiston qissasi, Liviya qissasi, Jazoir qissasi, Bosniya Hersek qissasi, tamom qissalarning arxivlari bizning oldimizda turibdi. Biz shu arxivlardan, shu tajribalardan foydalanib, biz ikkinchi shu narsalarni sodir qilmaylik, birodarlar. Shu musulmonlarning birligi biz uchun hammadan muhim. jamoatning birligi ostida o'tkazilgan xatolikka yekki turib to'g'ridan topgandan ham afzal birodarlar. Birlik bo'lsa, hamma narsa vujudga chiqadi. Namoz o'qish uchun, iymon bo'lish uchun u odam qiroatni yaxshi o'qisa, tahoratni yaxshi asib bo'lgan bilan, lekin bir islom davlatini qurish uchun jamoat bo'lmasa bo'lmaydi, birodarlar. Mayli buning ichida fasiqlar bo'lsin, mayli fojirlar bo'lsin, uning islomi, iymoni Xudoni e'tirof qiladigan ixlosi bo'ladi ekan, uning fasiq, fojirligidan qat'i nazar, u bizning qarindoshlarimiz, u bizning birodarlarimiz, ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha biz jihadimizni davomlashtirishimiz kerak, birodarlar. alloh hammamizni bu buyuk yo'lga muyassar qilsin alloh hammamizning qalbimizni tilimizni amaliyatimizni ana shu o'zimiz bergan va'dalarga amali amal qilishni qilsin birodarlar hammamizni birlikda kufr qarshi o'rtaq harakat qilgan nasib qilsin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim Havas orzusiga yetgan ey do'stlarim Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim Havas arzusiga yetgan ey dostlarım sizga salom mard yigitlar bizdan salom ey şehitler sizga salom mard yigitlar bizdan salom ey şehitler inson uchun eng buyuk bu maqsa saodat sizga maza endi g'am yo'q faqat rohat inson uchun shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mert yigitler bizden selam Ey şehitler sizge selam Mert yigitler bizden selam Ey şehitler